Slavă în veci, slavă în veci, mamei noastre cerești, slavă în veci, slavă în veci, mamei noastre cerești. În nevoi și în durere noi la tine alergăm, căci la toți din belșug milă în parți Marie.